Nafarroa, sasoi guzia gure haintzinean pastu, pastu dute, orduan uh, eh, eh, behar zen irabazi, uh, irabazi dugu, baina gero badira gauza asko batzu uh, uh, egitekoak Zaila izan da, talde honba Nafarroako taldea talde askiona da, eta lurrean lan ahondi bat egin dute, eta gu gure jokoa ez dugu bere tokian eman. Orduan pixka bat, hortaz, pena pixka bat, baina gero kontent uh, irabazia, izi gari